gure elburua temporada hasiera di liga igotza zela. Eh, momentu honak ekuite du da, gero momentu txarrak bai. Baina azkenia lortu genuen ba, fasia iruna baina Manekin zaila izango zala, atzo parti ugor bat euki genuen. Nerbio askokin, da genuen gure joko ikonen hain, asko faiatu genuen. Importantiena hasi genula, eta gaur finala ba, oso ondo hasi geha, kriston joku baiten, gehiago bai defensa aldatu eta gehiago kostatu zaigu, eta bigarren zatian eukiteu minutu batu bat nahiko faiatzen, baina gu berriro hasi ba, gure gure jokua egiten, eta ja nik uste ba, hartu iteula berriro beste irugal goleko errenta, Azkenia nira hira ba, hau, kristona, hartaleku nagusitzia, bimila pertson, hemen zuri animatzen, ikara garri hau. Partida ez dutu denean, bigarren zatia den eran, bueno, ez duzu burua galdu, segi duzu gogorlanean, lanean, serio, Bai, bagenekin, saia izango zahar, ez genula hogei gatik irabaziko, eta hasieran ematezun, ba, bueno, nahiko errez gindua zela, baina gero berri ze, eh, ba, urreatu dira behaiek, eta gu garbi genekan, ezin genula burua galdu, gu segi behar genula gure joku aiten, gure joku aitea ben miraziko genula, eta gauzak etzian ateatzen, baina gero, baina, zidainan ateatzen berriro, ba, aurretik jarri da, eta, ja, ba, jazta irabazi du. Enbora aldean, eh, zehar, sufritu barri izan duzue, gora gara izan dira, momentu txarrak ere bai, Baina azkenan, ba, pozez bukatuko duzu, Bai, pues, nik uste liga oso oso saia izan dela, e, baina olizek iru puntu bakarri galdu ditu, aurten lortu ditu puntuak indu, baina azkena, Osea, azkena mar urtetan direkto igoko ginen, negia da margen de error zo txikilla zala, ez zala ez partidua galdu, Ba bueno, azken ia malortu genuen fasi amenizatia izatia, ze hori oso saia palmakin azken jornada arte hortxe lortu deu, eta azken ba bueno, lortu deu, aso bale gotio urte asko biasoak matzan bidazoak, ezer ospatu gabe hemen hartalekun, nolako izan da zuentzat? Ba, ni nere blenen urtio da hemen, eta egia esan kristona. Hemen jokatu da neka, baina pulpokin, egia eh, esan kontra, eta hemen jokatzia horren beste pertonak izuri animatzen olako kanpo baten, gutxi hauela Espainia maia, ba, kristona da. Eta hurren ma, ba, soale, ma, ba, gehiago. Bengoz, bueltatuko da biazoa soalera, e, kantxan, esan nahi dut, bat eh, izan zen, baina hau bai izan daitekela behin betiko, ezta? Ba, nik uste bidazoa ba, bere maiara, bere merezi du maiara bultatzea da eta bueno, ba, disfruta du urrengo urtian, eta ber, ba, maia horta mantentzean asko urte gehiotako.